poort te sit nie, hulle sal sy lijk buiten weggooi en om nie begrawe nie. Hy sal so ook lee in die van die dag en in die koue van die nacht. Ek sal om, sy familie en sy ambtenare oor hulle sonde straf. Ek sal hulle en die inwoners van Jerusalem en ook al die mensen van Juda tref met al die rampen wat ek beloof het hulle gaan tref. Hulle wil nie na my waarskiewings luister nie. Jeremia het toe weer een papier geneem en vir sy sekretaris Barak gedikteer wat om te skryf. Hij het alles weer neergeskryf soos dit in die boekrol was wat koning Joachim verbrand het. Jeremia het echter in hierdie boek nog baie boodskappe soortgelijk aan die ander bijgevoegd.